Сега ќе продолжам со решетање. Некои цитати од Духот на што ги прочитав мијата сабота на оваа тема. Ја би сакал само да го повторам најбитниот. А денес ќе прочитаме само библиски стихови. А ќе продолжиме следната сабота. Значи, <clears throat> во книгата Настани на последното време, најлесно таму, иако изворниот цитат се наоѓа прво за црквата, 181 <clears throat> страница. Много лесно, 181. Например, првиот ден е и осми ден. 181. Значи, Прво сведоштво, прва книга, 1.8.1. Една Вајд вели, запрашав, што значи решетањето што го видов? Ми беше покажано, дека тоа ќе биде предизвикано од отвореното сведоштво кое верниот сведок, Амин, го објавува во својата порака до Лаодикеја. Тоа ќе влијае на срцето на примателот, ќе го наведе да го издигне знамето и да ја објави вистинската вистина. Се разбирам, не постои друга вистина, освен вистинската. Некој нема да го поднесет тоа отворено сведоќство. Еве го тоа. Еве дури зашто е само да дочитаме. Тие ќе станат против него и тоа ќе доведе до решетање помеѓу Божјиот народ. ја веќе споменав дека тоа се случува веќе години назад во Адвентишката црква, исто така. Особено Адвентишките факултети. Затоа е поточно да се каже дека оние што го немаат Христа во срцето, тие ја немаат вистината. Бејќи вистината не е филозофија. Вистината не е наука вистината не е само доктрина. Иако вистината подразбира доктрина, не може да се исклучи доктрина од, од вистината. Како што би сакале екуменистите. Но вистината не е само доктрина. Вистината е личност. Сега, ако Исус тропан од, од надворешна страна, на вратата на моето срце, значи јас ја немам вистината а кога се бијам во гради и велам, а, ние да те стеја, вистината, тоа значи дека дека ја неаме, значи бидејќи се фалиме со нешто што се фалиме со нешто што го неаме. Мислиме дека сме богатите. Или имаше денес исто така една мисла, мислам, Олгица која коментираше на полката. Ми избега. Вред, не е битно. А, сега ми текна. Значи, јас само дофарлив. да, про... ја дофарлив од место, реков, проблемот е што, таа праша што е проблемот. Проблемот е што ние не ја признаваме таа диагноза. Што значи, ние мислиме дека сме здрави. Како што мислеле фарисеите. И затоа Исус што им рекол? Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не дека фарисеите биле на вестина здрави. Туку што мислиш дека си здрав, ти не признаваш дека си болен, што не признаваш дека си болен, ти треба, чувствуваш потреба од лекар. Значи, со што би ја споредил болеста на Лаодикеја? Со деменција. Со Алцхаймер. Со што друго? Кај што болниот не признава дека Тешко, наистина, да, тоа е многу тешко. Прво треба да признаеме дека верниот сведок вистина вака ја опишал нашата состојба. Дека е вистински ваквиот опис. И кога тоа ќе го признаеме, тогаш решението е лесно. Зашто решението постои тоа злато, таа очна маст, таа бела облека за кој што и тогаш зборуваме. Но сега тука се занимаваме само со решетањето, кај што е Елена Вајд видела, значи, тоа е било покажано во визија, дека некои нема да го поднесат ово отворено сведоќство. Нема да го поднесат. И тие ќе станат против него. И тоа ќе предизвика решетање. Значи, што значи решетање? Замислите, самата Божија црква, решетање значи дека самата Божија црква ќе се тресе, за да, што? Од неја бидат истресени сите оние што не го признаваат, што не признаваат диагнозата. Или што не го сакаат лекот. можеме да се замислиме што ќе представува тоа решетање. Еднаш на времето слушав една како вистински настан беше представено. Наводно во Адвентишка црква влегол некој војник ли бил, не знам што бил, со оружје во раката и прашал искочил така тука напред со оружие. Не, вака беше прашањето. Кој од вас верува? Се поентата беше тие што не веруваат да излезат. Само тие што веруваат да останат. И сите што се исплашиле, што мислеле дека ако речат верувам, дека ќе бидат стрелани. Тоа беше во некој див комунизам, може би таму. 40 <laughs> тие првите диви комунистички години, 45-та после тоа. Не знам во која црква тоа се случило, само знам дека кажува како во некоја адвентистичка црква се дека се случило. Не знам каде исто така. Не знам каде, не знам. И Сите што се исплашиле, што мисле дека ќе бидат стрелани, ако пред него отворено ја исповедаат верата, тие напуштија и излегува. Мегуто тие што останале верни и што не се исплашија од него, значи од партизанов, да речем, после тој го одложил оружијето и рекол, вие сте моите вистински браќа и сестри, и јас од сега ќе бидам ваш член и <clears throat> ќе бидам дел од оваа црква. Се звучи како интересна приказна. Меѓутоа, што се случило? Овој војник ја изрешетал црквата. По кратка постапка, во еден ден. Е сега се секјам, Мислам, Колин Стендиш 98 година кажуваше еден пример во Кина. Беше таков еден пример. Со некои наставници што работе, што одбивале да работат во сабота, така некако беше. А имало некој па што од страф од комунистичката власт подклекнале и отишле на работа. А сепак на крајот биле благословени тие што останале верни и власта на нив им дала слободна салата. И сега оно што го запамтив од примерот, а што се извинам што не го запамтив целиот, сите, со сите детали, е оние пак што подклекнале и отишле на работа во Савата, кога виделе дека овие што не попуштиле власта им дала слободна Савата, побарале сега и тие но не добиле. А не, вие, вие тргнавте во сабота, покажавте, односно, докажавте дека не вие толку до саботата. Дека можете да работите во неа. Но овие кои што се цврсто останале цврсти на својата вера и на својата совест, власта ниф им дала слободна сабота. Што се случило? Се случило решетање по кратка постапка. Може би не толку кратка како по предходниот пример. Што ќе се случи во последното време за да настане решетање? Повторно тоа се тие искушенија и неволи. Но не толку од некој надворешен прогонител, комунисти или партизани, власт, не знам шо. Тука Вајд вели, внатре во Божиот народ некој нема да го поднесат отвореното сведоќство и ќе станат против него, а што стануват против него, стануват против кого? Против верните, свој, обо, своите браки и сестри, кои што остануваат верни на, на тоа сведоќство. И тоа решетање се случува, значи, затоа што настанува конфликт, судир, прогонство на верните внатре во самата црква од страна на неверните. Епа по тоа може да заклучите што е црквата. Црквата не е организацијата, бидеќи ако организацијата ви изгони, не може, не може верните да ги избркаат неверните од црква, па И така ќе биде прочистена организацијата и во неја ќе останат само верни луѓе. Како да не. Организацијата е таа што гони. Само организацијата може да ги изгони верните, но тоа не значи дека верните ќе, из, ќе бидат избркани од црквата, туку тоа значи дека тие се црквата. А дека црквата не е деноминација. Повели Јовче? Ај, кој пример го имаш ти? Ајде видиме. А ти беше сведок на тоа? Браво. А и ти беше против него? <laughs> А, извини, Јовче, се секаш за кој, за кој годин избориш конкретно? Ај, кажи ми. Кажи ми некоја година, например. Која? 80-ти? 80-тите? 80-тите? Значи, тоа беше ептен комунистичко време сега. Запомнете сите вас, а? а, а, вас, а вие работевте, вас ве тераат работа. Место да го поддржите, па сите да, да имате слободна сабота. Благодарам, Јовче, благодарам за овој прекрасен пример. Јас се чудам, па зашто вие начело со целиот синдикат не го поддржавте, па да имате сите слободна салата? Ама страв, страв, <laughs> страв. <laughs> не? Па што? Па кој не сака слободна сала? Зар вие не сакавте слободна сала? Зар да ги прашате сите работници и сите фабрики, не сакате ли слободна сала? А, добро. <laughs> и тоа, Да, петокот е поголем проблем затоа што ја тангира секоја, секој петок, а една, сабота беше барем една во месецот, кажете. Така. Е сега, имам уште малку време, би сакал да прочитам само некои библиски стихови на оваа тема. Па, следата сабота, кога даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме со позниот дошт, односно рани позниот дошт, бидеќи така е во табелата, нели? Да, пробудување и реформа, ран дошт, решетање, а после тоа гласен вик позен дошт. Јас ке ги поминам раниот и позниот дошт, па тоа ке го поврзаме со гласниот вик, и дури после тоа ќе се вратиме на запечатување сабота, бидејќи ова го детектирав како грешка исто така во табелата. Не може запечатувањето да биде пред позниот дошт. Че тоа беше трета грешка во табелата. Зошто? Затоа што <clears throat> како може да биде запечатен без да го примиш позниот дошт. Позниот дошт треба да го примиш пред да бидеш запечатен. Прво ќе отвориме во Исаија 17.6. Да видиме што пишува тука. Книга на пророкот Исаија 17.6. Пророкот вели, еве да дадам еден поширок контекст, ќе почнем да читаме четвртиот стих. Во оној ден ќе се намали славата на Јаков, значи на Израел. И полното тело негово ќе ослабне. Ќе ослаби Јаков. Ќе биде како пособраното жито од жетварот. Кога раката негова ќе ги ожнее класовите, и кога ќе ги соберат класовите во Рефаимската долина, или долината на джиновите, во од Јерусалим, и ќе останат во него, како што останува при тресење маслинки. Две-три зерна да останат на самиот врв или четири-пет на плодните гранки, вели Господ Бог Израел. И интересно, мислите да тресте дрво и само 4-5 нафта. Да, јас најчесто тресев на матка магарешки сливи. Тоа дрво најчесто го тресам, бидеќи највисоко. И некои се многу упорни, само од тресање не пајка. Односно, само од едно тресење. А некои се упорни и по многу тресање. Преднаш истиот пророк зборува изгледа почесто на оваа тема. 19 глава, 16 стих. Целата глава носи наслов пророкување за пропаста на Египет. 19.16 <laughs> Вијете каков стих. Господ има смисло за хумор. Во оној ден египтјаните ќе бијат како жени. Ќе затреперат и ќе се уплашат од движењето на раката на Господ Саваот, зашто тој ќе се крене против нис. Е, овој збор ќе затреперат, се во оригиналот е истиот глагол ќе, ќе се затресат или ќе бидат изрешетани. <laughs> Добро, тоа се однесува за Египет, не да е малце во контекст на решетањето што е, како во Јаков предходниот стих, од 17 глава, кој што се однесува на Божиот народ. Јаков ќе ослабни, вели таму. Значи, неговото тело ќе се намали. Зошто? Зато што мнозина ќе бидат изрешетани. Но ќе останат тие што ќе останат, тие се остатокот тие се верните. 24 глава, 13 стих. Исаија, 24 глава, 13 стих. би требало да ја читам целата глава од почеток. Ај, убаво е да прочитам од првиот стих да читам. Еве на брзина ќе ги поминеме. Ете Господ ја опустошува земјата и ја прави неплодна, ја изобличува и ги распрснува оние што живеат на неа. Со свештеникот ќе стане исто што и со народот, со слугата исто што и со господарот него, со слугинката исто што и со господарката неизина, со купувачот исто што и со продавачот, со оној кој ќе земе на заем исто што и со оној кој дава на заем. И замислите, Господ вели со меѓународен монетарен фонд ќе биде исто како со Грција. со оне кој дава со интерес, односно со камата, исто како и со оне кој зема со камата. Земјата ќе опустоши до крај и целата ќе биде ограбена, зашто Господ го изрече тоа слово. Тагува, нажарена земјата, опаднала, тажна е вселената, небото пропага заедно со земјата. И земјата е оскверната под жителите своји, зашто тие ги прекршија законите, ги, го изменија уставот се вели не македонскиот, господовиот. Иако македонскиот што го измени исто така. Страшни проклеста има заради тоа. Го нарушија вечниот завет. Господ зборува за некој вечен завет. Кој е тој? Затоа проклество ја јаде земјата, а жителите неизини трпат казна. Затоа се намалени жителите земни, малку луѓе останаа, плаче гроздовиот сок, боледува лозата, воздивнуваат сите што се веселеа од срце. Престана веселбата со тимпани, молкна вревата на оние што се веселеа, стивна звуците на харфите, не пијат повеќе вино со песни, горчлив е жестокиот пијалак за оние што го пијат. Уште не сме до ова дојдени. Уште се веселат луѓето. Разорен е запустениот град. Сите куки се затворени, не може да се влезе, плачат за вино по улиците, исчезна секаква радост, изгонета е секаква веселба од земјата. Во градот остана пустош, портите се искршени. А среда земјата, меѓу народите ќе биде истото што станува кога маслинки тресат или паберки по гроздобер. Ево повторно рештање. 30 глава, 32 стих. Тоа е последното десаје, ще го прочитаме. 30 глава, 32 стих. Во 31-иот се вели, зашто од гласот на Господа ке стрепне Ашур. Тоа е ревдакот на асирците, се споменува во Битие 10 глава, че од него потекнува Асирија, мокно, силно царство, страф и трепет, и за Израел, и за многу други народи. Но Господ вели, ќе го удри со палка, и секој со казнена палка со која Господ ќе го удри, ќе биде со тимпани и харфи, и тој ќе оди, во опустошувачка војна против него. Зашто Тофет, тоа значи разгорен оган на еврејски, веќе одамна е подготвен, огнот веќе одамна е подготвен. Запален, се крчка. Значи, место Тофет на македонски, да зборал Господ македонски, ке речел, зашто огнот веќе е разгорен, веќе се крчка. Тој е подготвен и за царот, длабок и широк. Во кладата негова има многу оган и дрва. Здивот на Господ, како поток од сулфур, ке го запали. Страшен ден. Софонија вели Господовиот ден е таков, што во него горко ке овка и јунакот. Кој ќе остане во тој ден? Само оние кои што се наречени остаток. И сега уште два стиха. Езекиел или Езекијел 38.19 Езекијел 38.19 Инако стихот што <clears throat> го прочитавме и брат Борче денес што го прочита, Езекијал 9 глава, значи, за знакот Тау, сакам да одржам посебна проповед, тоа може би ќе биде не следната, по таа последнеја. Мегуто, до тогаш ќе поставам едно прашање. Што значи знакот Тау? Тау? Тоа нека биде прашање за размислување, продучување и тогаш ќе го одговориме. Сега 38 глава 19 стих. Тоа е главата што зборува за Гог и Магог. 18 стих вели во оној ден кога ќе дојде Гог против Израелската земја вели Господ Бог мојот гнев ќе пламне во мојата јарост. И во мојата ревност, во огнот на моето негодување, јас реков, на вистина во оној ден ќе настане голем потрес. Каде? Во земјата Израелска. На кој начин ќе биде искушен Божиот народ? А, треба да дојде Гок. Значи, неволите, искушенијата, притисоците од новиот светски поредок се тие што ќе предизвикаат потрес во земјата израелска. Значи, тресење, повторно тресење, решетање. И кој ќе остане? Остатокот. И завршуваме со еден новозаветен стих, Евреите 12 глава, 27 на оваа тема. Послание до Евреите, 12 глава, 27 стих. Овој превод, вака тоа го превел. Значи, прво апостол Павле цитира старозаветен стих и еве да почнеме да читаме од 25-тиот ја ќе почнем да читаме. Гледате да не го отфрлите оној кој зборува, зашто ако не останаа неказнети оние што откажаа да му служат на оној што зборуваше на земјата, а колку повеќе ние кои го отфрламе оној кој зборува од небесата. Повторно паралела. Многу евреи беа казнати зашто не му веруваа на Мојсей, а колку повеќе ќе бидат казнати оние што не му веруваат на Христа. чиј глас тогаш ја потресе земјата на Синај. Ако и сега ветува зборувајки уште еднаш ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. Уште еднаш, каде е тоа? Псалм 68:8. Уште еднаш ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. И сега, сега Павле коментира, ги коментира овие зборови. И вели, зборовите уште еднаш означуваат што? Дека, е сега овој превод вели, колебливото ќе се отстрани, за да остане само непоколебливото. А всушност, изворниот текст вели, зашто тоа што може да се изрешет, да биде или ќе биде изрешетано, за да остане само тоа, што не може да се изреши. <laughs> Много интересно. Каде ќе бидеме ние? Во изрешетаните или во тие што ќе останат? Па макар и 4-5 зрна. Избраните. Тоа се избраните. Знаете, кога треба да бираат специјалци. Чи значи, во војска. Множина се пријавуваат. Знаете, кој станува, <laughs> Дали тие множина ќе ќе ќе ќе станат? Не. Многу малку остануваат на крај. во некои тајни служби дури само еден или двајца. Што ги, ќе, ќе ги поменат сите испити, на кои што ќе паднат мнози на други. Или можеш да ги поменеш сите испити, да паднеш само на еден. Значи, самиот во светот постои таа идеја, избраноста, изборот, елиминацијата, идејата за решетање. Ние тоа сме го проживеле сите ние. Чи, значи, при уписни на факултети, при уписи во некои во спортски клубови или не знам каде. Постои елиминација. Некои отпагаат, а некои што биваат примени, се тие избраните. Така е и во духовниот живот, во духовната борба. Само што, има една дебела разлика. Вели, таму, вели Павле, сите трчат и само еден добива награда, а тука, тука можете сите да ја добиете и тука борбата не е меѓу себе, значи, за да ја бидам спасен, не треба вие да бидете изгубени. Значи, не, не, не постои ривалство меѓу нас, тука, Но сепак постои елиминацијата, постои решетањето, постои концептот на избраност. Дали ќе издржиме до крај, тоа ќе бидеме избраните. Ако не, ќе бидеме елиминирани во процесот, односно со библиски речник изрешетани. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.